подкасты радыё свабода на канца году злучаныя штаты хочуць вызваліць усіх беларускіх палітвязняў а ўжо неўзабаве дональд трамп можа сустрэцца ў амерыцы з александром лукашенко сам лукашенко заявіў што трамп яго запрасіў у флорыду вітае гаспадарства з вами дмитрий гурневич мы падсумоўваем вынікі тыдня у піку свабоды у наступную гадзіну будьце разам з намі паставце калі ласка падабайку гэтай трансляцыі напишитеце каментар і подпишитеся на наш канал Дякуй вам вялікі за гэта Сёння мы паговорым пра пляны сустрэчы дональду трампа і александра лукашэнкі таксама паговорым пра адмену амерыканскіх санкцыяў супраць беларускіх банкаў мінфіна і беларусь калію і пра тое, як гэта ўсё ўплывае на дэмакратычныя сілы Беларусі і што яны мусяць рабіць у новай сітуацыі. І мы пераходзім да першай тэмы. Спецыяльны пасланнік Дональда Трампа па Беларусі Джон Коул падвёў вынікі сваіх перамоваў у Менску, пасля якіх вызвалілі 250 палітвязняў. У інтэрв'ю тэлеканалу Newсмакс Коул сказаў: « Мы лічыў, што нам удасся зрабіць больш і спадзяемся, да канца года будуць вызваленыя ўсе. Джон Коул, таксама адзначыў, што прэзідэнт ЗША Дональд Трамп надаў яму поўную свабоду дзеянняў і паўнамоцтвы на перамовах з беларускім бокам. Давайце паглядзім гэты фрагмент з інтэрв'ю тэлеканалу Newсмакс. Прэзідэнт Трамп практычна даў мне поўную свабоду дзеянню рабіць тое, што я хачу ў гэтым пытанні. А потым я дакладваю яму і пакуль што ён не супраць. Бо гэта дапамагае свету ўбачыць, што мы не проста ваюем. Мы таксама вельмі спагадлівы народ і мы верым у правы чалавека і гуманітарныя праекты. Гэта дае людзям свабоду, людзям, якія гадамі яе не мелі, а цяпер маюць. А да нас зараз далучаецца палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенства позірк Александр Класкоўскі, вітаецца пад Александр добрый день Дзяку што далучыліся калі паглядзеце разам на ўсё гэта што адбываецца э, прыезд кола заяву лукашэнкі што зараз паляціць у флорыду на вашу думку ці вяртанне гэта лукашэнкі ў вялікую міжнародную палітыку у пэўнай ступені так канешне для яго гэта падарунак лёсу таму што па-першае ён пасля два года адчуваў такі комплекс нелегітымнасці пасля двадцать другога года увогуле ён стаў ізгоем на захадзе праз тое што стаў суагрэсарам падтрымаў владимира путина у гэтым нападзе на украіну і тут раптам такі падарунак падарунак лёсу што кіраўнік самай магутнай у свеце дзяржавы аказвае яму знакі увагі ды не абы якія менавіта вось у флорыду да сябе так бы мовіць па сямейнаму запрашае канешне гэта для лукашэнкі вялікі гонар гэта пэўная легітымацыя але я б не перабольшваў э, значэнне таму што глядзіце на якія чыннікі я звярну ўвагу па першае еўропа па ранейшаму прытрымліваецца жорсткай лініі лукашенко сёння скардзіўся прапагандыстам што там агародамі вобразна кажучы давядзецца да трампа ляцець на чарговае пасяджэнне рады міру так што пазіцыі еўропы вось адзін момант і другое Маква далёка яго не адпусціць. Мы ведаем, што на першае пасяджэнне ён якраз пасля вокрыку з Масквы не паляцеў, хоць сёння ён апраўдваў тым, што ён вырашыў э, раптоўна правяраць армію, нібыта вось праз гэта не паляцеў. Ну канешне, гэта такая адмазка, груба кажучы. Там яшчэ ну, дарэчы, здаецца, па... прэм'ер-міністр Зімбабва тады прылятаў у Беларусь, таму таксама яны не маглі. Нават не прэм'ер-міністр, а здаецца, там спікерка парламенту так, яшчэ так. меншая нейкая асоба. Э, вот вы кажаце что э, сумняцеся ў гэтым а вот тым часам сам кол у менску казаўся што такі адносіны паміж беларусю сша паляпшаюць давайте зараз паглядзем яго кароткую цытату і вернемся also we talked about uh, possibly um, a trip to the united states by the pres president lukashenko Мы обсудили также возможную поездку президента Лукашенко в США и будем работать над тем, чтобы это организовать. Президент Трамп постоянно говорит о президенте Лукашенко, отзывается о нем как о своем очень хорошем друге и об уважаемом мировом лидере. Наколькі, на вашу думку, увогуле такая паездка лукашэнкі флорыду магчымая ці гэта не проста такая ведаеце фраза ну прыязджайце да нас у госці добра прыеду Я не выключаю, што гэты візіт будзе. Лукашенко гэтага хоча. Як я ўжо сказаў, ён сёння скардзіўся, што давядзецца нейкімі акольнымі шляхамі дабірацца, то бок гэта думка гэта імкненне ў яго ў галаве ёсць. Я вось трошкі не дагаварыў, хачу адзначыць, што Масква ж яго тузая, Маскве гэта не падабаецца такая сепаратная гульня хаўрусніка на амерыканскім трэку але лукашенко яе ўсё адно асцярожна але працягвае то бок для яго гэта вельмі важна я думаю што выберыцца ну рэшце рэшт э, пакуль што незразумела ці нават два візіты плануюцца ён ужо паабяцаў цвёрда што на пасяджэнне рады міру прыляціць на чарговае і цяпер вось гутарка яшчэ пра наведванне флорыды магчыма гэта ў межах аднаго візіту будзе я думаю што лукашенко сур'ёзна на гэта нацэліўся ну вы кажаце што як бы лукашенко зразумела гэтая сустрэча патрэбная для легітымізацыі свайго там называць это прэзідэнцтва ўладу беларусі навошта трампу патрэбна запрашаць лукашенко да яшчэ магчым нават два разы ну для лукашэнкі гэта не толькі легітымацыя гэта ж зняцце санкцыі потым ён э, вось я ўжо пачну на ваше пытанне адказваць ён сёння яшчэ раз падкрэсліў што амерыканцы думаюць над э, покупкой калийного активу, и он у Снежни обвестил с трибуны так званого общебелорусского сходу, что пропоновал за 3 миллиарды э, долларов э, не тренежен так называется это предприемство. И вот сегодня он повторил, что американцы думают, и он, он готов торговаться в этом пытании. И я не выключаю, ведающий хватку Трампа такую бізнесовую што калены зацікавяцца то можа і сапраўды купяць гэты калійны актыў і тады дарэчы магчыма у мінска такі план што яны будуць мацней ціснуць на літоўцаў каб арганізаваць э, транзіт калію праз клайпеду або яшчэ адзін варыянт калі адбудзецца замірэнне ва ўкраіне праз адэсу гэта ў стылі трампа такія вось угоды як ён армменію і азербайджан напрыклад хоча памірыць праз тое што нейкі там калідор транспартны імя трампа пракладуць гэтым рэгіёне ну а калі трошки адкруціць назад то на пачатку канешне лукашэнкам зацікавіліся ў кантэксце зноў жа такі гэтага міратворчага працэсу па ўкраіне вырашылі што ён ведае падыходы да пуціна нейкія асаблівыя потым відаць вось э, з'явілася цікавасць асобна да гэтага трэку вызвалення палідзняволеных тут многія кажуць пра тое што трамп хоча нобелеўскую прэмію міру атрымаць так ці не ноле ну, гэта вось э, унікальны такі шчаслівы я лічу э, выпадак такі збег абставінаў які э, прыцягнуў увагу прэзідэнта самай вялікай краіны менавіта да далёкай беларусі хоць у яго шмат клопатаў і тарыфы цяпер вось вайна з іранам і гэтак далей але паколькі ён коула прызначыў спецпасланнікам то ўжо па такіх пракладзеных рэйках па інерцыі шмат у чым ідзе гэты працэс але тым часам выведу калі паглядзець на рэакцыю амерыканскіх чыноўнікаў то не асабліва сказаць каб яны як-то хваліліся гэтым вызваленнем гэта сапраўды поспех палітычны вызвалі 250 э, палітычных вязняў або закладнікаў як сам трамп это называе у але не было ні ягоных твітаў не было пакуль заявы дзяржаўнага дэпартаменту ясна што амерыканская прэса пра гэта піша але хутчэй проста як пра навіну то бок вось вы кажаце з аднаго боку што для трампа важна для там нобелевскай прэміі ці магчыма для свайго ўплыву але з іншага боку чаму тады ніяк яны не выкарыстоўваюць гэта Ну, я думаю, што варта пачакаць, магчыма, Коул вернецца ў Вашынгтон, зробіць даклады, тады Трамп забомбіць які-небудзь свой твіт. Э, думаю, што цяпер вось гэта іранская ўся катаваще адцягвае ягоную увагу ну але коул жа вельмі выразна дэкларуе што мэта застаецца тая самая вызваліць усіх беларускіх палітвязняў так што я думаю працэс будзе так ці іначай працягвацца тут яшчэ варта сказаць што э, я думаю трамп паколькі коул яго стары сябар давераная такая асоба дасведчаны юрыст э, то э, трамп як напэўна і раней рабіў проста дэлегаваў яму э, пэўную праблему ведаючы што гэтых хлопец яго не падвядзе праблему вырашыць таму няма патрэбы гэта ж не лукашенко які там як у тым анекдоце камандуе як сарціраваць бульбу так так давайте еще паглядзім зараз калодка кароткае выказванне джона коула вось пра паляпшэнне гэтых адносін і пазней вернемся да чарговага пытання перспективы беларусі сша вот в итоге если резюмировать хорошее да, да, да. Действительно, во-первых, ситуация значительно улучшилась. Мы прошли очень большой путь с тех пор, когда мы вот в первый раз приехали сюда для встречи с президентом. Еще раз повторяю, ситуация очень улучшилась, и мы обсуждаем все вопросы, которые связаны с нашими двусторонними отношениями. Может быть, в следующий раз уже прямым рейсом? I hope so. Очень надеюсь, очень надеюсь на это. Дзіце, пасланнік трампа хваліцца што адносіны паляпшаюцца нават магчыма не выключаюць аднаўленне нейкіх там э, рэйсаў або адкрыцця неба над беларусю вы думаце што ўсё гэта робіцца без нейкага дазволу адбо адмашкі пуціна ты можаш лукашенко недавно быў у москве няўжо гэта магчыма такое ўсё э, так тут як мы ўжо з вами трохі краналі гэтую тэму няпростая сітуацыя для лукашэнкі нейкі час таму калі ў мінск прылятаў глазіў сакратар так званай саюзнай дзяржавы лукашенко перад ім апраўдваўся і фактычна ён завочна звяртаўся да пуціна і нават адкрытым тэкстам прагучала што мы вось сустрэнемся з владимиром владимировичым і абмяркуем гэтае пытанне стаўленне да рады міру э, мы ж там будзем патрэбную пазіцыю займаць вось так так я коротко пераказваю сваімі словамі то бок не выключана што нейкая сустрэча была нейкая гутарка падчас сустрэчы двух гэтых правадыроў там у москве была і лукашенко ну ён жа хітры ён жа умее ён жа адкруціўся ад адпраўкі сваіх войскаў ва ўкраіну так і тут ён думаю э, не э, выцыганіў так бы мовіць вось гэты дазвол ад пуціна паляцець на раду міру э, гэта, гэта канешне ўвесь час лукашенко напружвае але тут спакуса пераважвае таму што як мы ўжо казалі гэта легітымацыя гэта падвышэнне палітычнай суб'ектнасці гэта здыманне санкцый дарэчы пуціну ён таксама таксама можа сказаў што «Э, ведаеш гэта ж і табе выгодна калі з нас здымаюць санкцыі можа табе таксама запчастак для боінкаў падкінем там ці яшчэ чаго ці не перайграў у выніку лукашенко атрымліваецца як бы і захад і, і самога пуціна бо ён дачакаўся моманту калі да яго прыязджаюць і яго фактычна упрошваюць Ну ведаеце, гэта сапраўды здавалася, што ўсё ён ізгой пасля двадцатого і двадцать другога года, але чарговы раз выкруціўся у гэтым плане ён канешне феноменальная асоба, як ён умее создавалася безнадзейных сітуацый выскачыць, гэта трэба аддаць належнае. Ну тут і, я думаю, дыпламатыя беларуская рыбакоў найперш э, прадстаўнік у ААН папрацаваў добра. Ту, я ж кажу такі збег абставінаў шчаслівы для лукашэнкі. З іншага боку я б не перабольшваў значэнне, таму што яшчэ раз падкрэслю Еўропа пакуль што лукашэнку не прымае, патрабуе сістэмных зменаў, наколькі гэта рэальна іншая рэч ну але пакуль вайна ва ўкраіне не скончыцца больш жа санкцый за вайну еўрапейскіх я думаю што з рухаў з боку еўропы не будзе а гэта важней для лукашэнкі вось невыпадкова учора калі коул быў у мінску міністр замежных спраў рыжанкоў там недзе ў берасці на мяжы просто як зазывала нейкі выступаў давайте мы хорошыя ідзіце да нас мы вам забяспечым транзіт звяртаючыся завочна для еўрапейцаў то бок гэта мінску смыліць вось гэтая праблема яны хочуць неяк разблакаваць і дачыненні з еўропай але атрымаецца ці не сказаць цяжка Я хочу толькі нагадаць нашим гледачам, што мы працуем у жывым эфіры, калі ласка пастаўце падабайку гэтай трансляцыі, напішыце ваш каментар або пытанне, ёсць адмысловы чат на Ютубе. Спадар Александр, як раз сёння Лукашенко абвесціў пра тое, што літоўскія фуры будуць вернутыя літве, якія былі не, закладнікамі палітычнымі зняволенымі фурамі ў Беларусі. Ну гэта ж таксама нейкі жэст у бок літвы, ды і літва ўжо не такая катэгарычная ціханаўская выехала ў варшаву. Як вы думаеце, ці будуць вось такія прынамсі нейкія білатэральныя паляпшэнні адносін? Ёсць такі шанец, таму што нагадаю перад паездкай у мінск коул прыляцеў у вільню там сустракаўся з прэм'еркай рудзінене і тая яму скардзілася што і гібрыдныя гібрыдныя гэтыя атакі пры дапамозе з метэазондаў з цыгаретамі працягваюцца і што вось гэтая праблема з фурамі літоўскімі не вырашаная і я думаю што коул у мінску з сваім візаві правёў такую э, скажем так выхаваўчую працу лукашенко ўжо адчуваў што можа атрымаць па шапцы ён жа перад э, візітам коула відаць сабраў як у ты брывізоры гоголя к нам едет ревизор, значит, из э, Америки, и хутенько сказал премьеру Турчину, как той э, зладил с встречу с этими литовскими перевозчиками. А сегодня уже Лукашенко кажет, что э, литерально наиближайшими днями ситуация будет вырашена, и э, навод не будут драть этот драконовский тариф 120 евро за сутки, кажа, за копейки хай забирают свои грузовики. То бок, вот, как кажут, иншим разом, такой чаровный пендель сбоку амерыканцаў відаць дапамог ну я думаю што гэта дае літве падставы таксама э, неяк можа э, болей гнуткай рабіць сваю пазіцыю будемм назіраць за гэтым сюжэтам а на вашу думку ці вось э, калі гэта паездка ў зша адбудзецца і кантакты паляпшэнне з злучанымі штатамі стануць рэальнасцю гэта неяк можа даць лукашэнку магчымасць стаць больш свабодным ад расейці гэта ўжо ілюзія на гэтым этапе Э, ну зусім адарваць лукашэнку ад рассіі немагчыма калі нехта так думае то гэта ілюзія але я думаю што і амерыканцы тут цвярроза разумеюць і лукашенко дарэчы сёння падкрэсліваў што яны не ставяць такое пытанне або мы або расія ну гэта ён болей на крэмль працуе это піяраўскія такія э, заявы але мне здаецца што і амерыка тут э, іх перамоўшчыкі цвярроза зразумеюць наколькі лукашенко залежны ад москвы але трошки аслабі ослабіць вось гэтую прывязку і лукашенко я думаю не супраць яны не супраць лукашенко ніколі не стане заходнікам ніколі не будзе сваім для еўропы але ён хоча ён не хоча складаць усе яйкі в адзін кошык скажем так э, яму у гэтым імперскім акопе разам з пуціным э, не вельмі утульнай і таму ён імкнецца хаця б як да двадцатого года каб э, быў там яны ж ставілі задачу экспарт на тры кошыкі роўныя раскласці каб траціна у прыватнасці ішла ў еўразвяз э, дыверсіфікацыя гэта ж лепей чым вось такая абсалютная амаль што як сёння залежнасць ад расіі А чаму на вашу думку напрыклад учора мы побачылі 250 вызваленых а не тысячу гэтай тысячи лукашенко ну здабыў сабе значна большим но ну, прынамсі палітычны козыр так магчыма большыя саступкі гэта выглядала за яго боку як сапраўды шанец на, на некую легітымацыю пра якую вы кажаце ва ўсім свеце я думаю тут некалькі момантаў па-першае ёсць чыста тэхнічныя праблемы Э, раней вось калі вывозілі вялікія групы палітвязняў гэта ж трэба было сустрэць э, тым болей іх выкідаюць без дакументаў вырашыць гэтыя вось фармальнасці на мяжы э, нейкі дах над галавой гэтак далей і тут трэба аддаць належнае дэмакратычным сілам яны вялікую працу рабілі але для іх гэта быў форс мажор ну цяпер як мы бачым лукашенко уже так літасці ва ў двукосці згадзіўся большую частку палітзняволеных пакінуць у беларусі гэтым разам пабачым як будзе далей магчыма амерыка амерыканцы ўсё ж такі яго ў гэтым пытанні даціснулі ды да і ордер з гагі не хоча атрымаць за дэпартацыю там жа менавіта гэтае пытанне расследуецца ў міжнародным крымінальным суде так што ёсць тэхнічны момант і вось глядзіце у беларусі таксама толькі сёння пачынаюць гэтыя зняволеныя которых пакідаюць у краіне толькі пачынаюць выходзіць таму што ў турэмнай сістэмы та свая бюракратыя трэба ж усё аформіць не мог жа проста так вытыхнуць за вароты таксама нейкія паперы там каб каб усё як мае быць было таму і э, з гэта з бюракратычнага гледзяшчы няпросты працэс далей я думаю што э, лукашэнку выгадней дзяліць гэта на этапы каб болей вытаргаваць і нарэшце пытанне даверу на пачатку я думаю бакі адзін аднаму не давяралі потым глядзіце вось дынаміка вызвалення у верасні летась коул прыязджае пятьдесят два чалавекі у снежні сто двадцать три цяпер двести пятьдесят то бок з кожным разам тут ідзе па нарастаючы і гэта азначае што бакі болей адзін аднаму сталі давяраць хаця ў лукашэнкі я думаю сядзіць яшчэ сумнеў ён жа хоць і падхвальвае трампа але разам з тым ён ну, ведае бачыць які -то, той чалавек зусім такі непастаянны сёння ў яго адно у галаве заўтра другое раптам лукашенко ўсіх выпусціць а трамп скажа а я перадумаў здымаць усе санкцыі ці там частку толькі здыме таму тут хітры такі вязкі ідзе торг з абодвух бакоў і апошняе пытанне стар александр калі ўсіх вызваляць ці рэпрэсіі на вашу думку скончыцца думаю что тут не варта ніякіх ілюзій э, будаваць э, не будзе ўжо гэты рэжым белым ды пухнатым да Тут толькі лянівы каментатар не казаў, што э, Лукашенко да канца кіравання атрымаў траўму ў двадцатым годзе. Таму э, цалкам ён гайкі не адкруціць, але трошкі можа, я думаю, даць такую адмашку, каб зменшылі маштаб рэпрэсій. Ужо цяпер іх маскуюць, Таму што, э, напрыклад, пра тую ж справу кнігароў толькі даведаліся постфактум з нейкіх э, там крыніц э, уже няма гэтых пакаянных так званых відэ і гэтак далей гэта адзін момант ну і другое э, калі па сутнасці то я думаю гэты эксперымент робяць амерыканцы тут цяжка загадваць цяжка рабіць прагнозы але прэцэдэнты былі вось калі ў шестнадцатым годзе еў развяз зняў свае санкцыі то да двадцатого года э, пасадак крымінальных пасадак ну там на суткі маглі але крымінальных на вялікія тэрміны ў турму палітычных не саджалі ўсё ж такі гэтыя негалосныя дамоўленасці лукашенко вытрымліваў так цяпер у яго і большы быў спалох ад двадцатого году і ён э, я думаю што цяпер вельмі баіцца нават трохі адкручваць гайкі але ў прынцыпе э, змяншэнне рэпрэсій гэта магчымы варыянт калі там э, напрыклад замест крымінальных тэрмінаў пачнуць нейкія штрафы даваць то ўсё адно э, людзі ўжо настолькі запалоханы скажем наўпрост што гэта не выведзе іх на вуліцы калі трошкі трошкі э, будуць адкручаны гайкі ну але і гэта ўжо будзе прагрэсам пэўным хоць людзі ў беларусі трошкі вальней змогуць уздыхнуць Дзяку вялікі гэта быў Александр класкоўскі палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенства позірк. А мы працягваем нашее выданне нагадаю вы глядзіце пік свабоды мы падсумоўваем вынікі тыдні пераходзім да чарговай тэмы ЗША здымаюць санкцыі з бел інвестбанку банку развіцця Рэспублікі Беларусь і міністэрства фінансаў акрамя таго канчаткова вырашана пытанне наконт санкцыяў на калій У час папярэдняга раунду перамоваў у снежні 25 -го году таксама заяўлялася аб зняцці санкцыяў з беларускага калю. Цяпер гэтае пытанне, відаць, па ўсім урэгулявалі канчаткова. Вось цытата. ЗША таксама прынялі рашэнне аб тым, што выводзяцца з усіх санкцыйных спісаў дзве беларускія кампаніі, беларуская калійная кампанія і Беларусь калі. Так сказаў спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Джон Кол. А мой сённяшні госць, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, Уладзімир Жыгар, вітаю вас. добрый день. як вы ацэньваеце это зняццё санкций? Что это азначае Не, ну нас всех можно поздравить, потому что сняты санкции именно против э, банка войны, то есть Белинвестбанка, потому что Белинвестбанк кредитует развитие, например, производства планар. Это литографическое оборудование, оборудование по работе с фотошаблонами. Э, и другим оборудованием. И это все предназначено для производства микросхем военного назначения на территории Российской Федерации. Э, перечень компаний, предприятий, куда поставляет Планар свою продукцию, там он просто огромен, там порядка 40 предприятий. Одним из таких был, кстати, э, было предприятие, которое было, попало под удар Storm Shadow в Брянске, Кремний Л, и э, это на самом деле большая проблема. Помимо этого, Белинвестбанк является кредитором создания производств частей артиллерийских снарядов калибра 152 мм и реактивных снарядов калибра 122 э, мм на таких белорусских предприятиях, как Легмаш, Минский подшипниковый завод. И эта продукция поступает непосредственно в Россию. Э, также Белинвест является главным кредитором, э, получается, с предприятия Э, по созданию боеприпасов в Республике Беларусь, это так называемый объект-участок, либо завод корпусных изделий. Согласно документации, которая имеется в распоряжении Белпол, основной рынок сбыта данной продукции, то бишь артиллерийских снарядов и реактивных э, снарядов калибра 122 мм, это Россия. Поэтому здесь, э, конечно же, получается, что санкции сняты с предприятия, которое работало, работает, ну и теперь, конечно же, будет продолжать только более серьезно работать на российский военпром, то есть снабжая белорусские компании, осуществляя какие-то там, условно, операции для предприятий, которые работают на российский военпром. А скажите, а на вашу думку, який галоўны падарунак для лукашэнкі з усіх гэтых прадпрыемстваў гэта гэтыя банкі мінфінці цікалі все идет послушайте все идет на самом деле достаточно планомерно еще 24 декабря 25 года лично я в эфире э, Еврорадио говорил, что следующим будет Белинвестбанк. Потому что эта информация, в принципе, для людей, которые занимаются этим вопросом, это была информация не новая. Еще в феврале 25 года, в принципе, режим Лукашенко положил на стол американцам вот такой вот, скажем так, прайс-лист, э, где был и Кали, где было э, и, э, и тот же самый Белинвестбанк, и Белавия – Э, есть еще, конечно же, дипломатическое представительство э, в Беларуси э, со стороны США. И, конечно же, нефтянку, нефтянку конечно, откладывают дальше, потому что ну, нефти в Беларуси нет, нефть российская, и на это ну, Америка на сегодняшний день пойти не готова, но через некоторое время и это будет снято, в принципе, потому что, ну, как мы видим, тут ни перед чем никто не останавливается, и большой вопрос, кстати, к тем людям, которые вели коммуникацию с США, потому что вся информация о том, чем является, например, Белинвестбанк во всей этой а, военно-промышленной, скажем так, кухне, э, что это за банк, как он важен, вся эта информация была, ну, как мы видим, результат, в принципе, вот такой, какой он есть. А на вашу думку, хто адчуе эфект? Э, бюджет, э, силовики, звычайные люди? Любая продукция, которая когда-то с трудом оплачивалась даже в Китае. Сейчас она будет спокойно оплачиваться через Белинвестбанк. И, эм, не знаю, там условно какой-то там станок, либо какая-то деталь, либо там та же самая взрывчатка будет спокойно поставляться на территорию Беларуси, будет трансформироваться в какой-нибудь снаряд, который поступит в Россию, а потом попадет на фронт. Так что здесь, в принципе, все достаточно очень очевидно. Зараз я хацеў бы, каб вы паглядзелі эм, адну з цытатаў расійскага эканаміста Дмітрия Некраса. Я просто попрошу нашага прадзюсера памяняць месцамі, бо я меўся паказаць вам іншую. Яна тычыцца менавіта э, вось гэтай шэрай зоны э, тавару падвойнага прызначэння на думку Дмітрия Некрасова, які даў інтэрв'ю майму калегу Юры Дракахрусту, э, гэтай санкцыі наадварот дапамаглі і дапамагаюць зараз прадаваць прынамсі ў Расею тавары падвойнага прызначэння. Давайте паглядзім. Реальный результат санкций, если говорить про э, выбор Европы, состоит ровно в том, что условную взрывчатку стало гораздо проще ввести. А я просто вот в свое время проводил исследование, как раз э, общаясь с бизнесменами, которые эти санкции обходят, и я буквально разговаривал с тремя разными людьми, которые занимаются импортом товаров э, двойного назначения. А, и как раз тот факт, что теперь весь, весь импорт из ЕС в Россию серый, Э, привел к тому, что гораздо проще в этом импорте э, спрятать товары двойного назначения, и разница в издержках по импорту э, женского белья и товаров двойного назначения нет. Вот в этих товарных и денежных потоках, которые идут по серому импорту, стало гораздо проще прятать эти товары двойного назначения. И вот для человека, которому обращаются, чтобы импортировать, он одинаково легко за достаточно маленькие деньги импортирует как женское нижнее белье, так и товары двойного назначения вместе с ним. Это единственный результат э, соответствующего морального выбора. Что вы скажете на этот аргумент? Хм, странно, документы, которые подписаны различными высоко, ну, людьми из Беларуси, которые находятся на высоких, скажем так, должностях, говорят об обратном. Если говорить про взрывчатку, я хотел бы посмотреть, как взрывчатку возят э, через э, европейские границы. Странно, но даже по тем документам, которые есть у Белпол, Взрывчатку собирались закупать э, у Ирана, Китая, Пакистана и России. Поэтому никаком коридоре для взрывчатки через, <laughs> через э, то есть Европу, Беларусь э, речи идти не может. Если говорить о санкциях он ну, даже, даже на банковскую сферу, то из тех документов, которые мы, в том числе, которые лежали в основе нашего доклада про а, реальное воздействие санкций, в общем-то, четко и понятно видно, что Китай, даже Китай не хотел э, иметь дело с белорусскими банками. И, по-моему, если не ошибаюсь, 80-85% платежей Китай отклонял. И предлагались различные схемы, которые были достаточно сложны. А, в той же самой Индии то, там было тоже, пытались как-то конвертировать валюту в местную, потом в российскую но это все не приносило а, того эффекта, который а, нужен был системе. Поэтому тот же, та же самая Индия предлагала, что давайте мы не деньгами вам будем платить, а условно там, не знаю, рудой, еще чем-то, но Лукашенко нужны именно деньги. Поэтому ну, мы отталкиваемся от документов а, различных министерств Беларуси, которые, в общем-то, ну, опровергают вот это заявление. Таксама сёння стала вядома, што эксперты інстытуту вывучэння вайны этой славуты, которые штодзённа каментуе вайну ва ўкраіне, тлумачыць ўсю тактыку вайны. Яны мяркуюць, што скасаванне гэтых санкцыяў ЗША супраць некаторых беларускіх прадпрыемстваў, што гэта будзе спрыяць якраз развіццю расійскай эканомікі і такім чынам ваенным дзеяннем рассеі ва ўкраіне. А можете патлумачыць, якім чынам гэта можа адбывацца? Не, ну здесь, конечно, лучше по этому поводу поговорить с экономистами, которые больше знают по данной теме. Но любое снятие санкций с Белоруссии, ну это делает практически Беларусь своего рода коридором, коридором, то есть где, э, ну как было, например, с тем же самым э, белорусским маслом, которое привозится с территории, то есть зерно привозится с оккупированных территорий Беларуси перерабатывается, ставится штемпель, что это сделано в Беларуси, и дальше идет как белорусское масло. Э, ну и все остальное будет э, ходить, в принципе, с Россией ровно так же. Э, Причем важность и нужность режима Лукашенко, в принципе, для Кремля повышается. Поэтому любое снятие санкций без фундаментальных изменений в Беларуси придет к тому, что мы будем иметь и политических заключенных, и увеличение милитаризации в Беларуси, и будет повышаться э, не шанс сохранения, например, независимости и суверенитета Беларуси, а именно будет повышаться важность и нужность Лукашенко в глазах Путина. Дарэчы давайте зараз яшчэ раз паглядзім чарговую цытату некрасава бо ён якраз такі кажаў што нічога акрамя пагаршэння жыцця простых беларусаў санкцыі у адносінах да беларусі не прыносся давайте паслухаем если говорить про санкции и их логику то надо всегда четко понимать что никакой логики в санкциях нет Я единственная логика, пиар-логика тех людей, которые пиарятся на этих санкциях, но а, продуманной экономической стратегии ни в отношении России, ни уж тем более в отношении Белоруссии быть просто не может, потому как принимаются решения. А, тут бывает логика, ну, например, того, что проще сделать, есть логика. Я, я, я бы совершенно не согласился с тезисом, что в России там подавляют импорт. Это, э, э, ну, как скажем так, то, что все санкции, которые в отношении импорта в Россию, это, ну, оказали микроскопический эффект. Это действия, ну, такие мало, э, мало значимые для российского рынка. То есть, ну, это максимум результируется в <clears throat> росте цен на определенные товары, в России, да, и ну, там, где есть товары-заменители э, ну, сопоставимого качества, там, э, допустим, китайские, ну, просто произошла замена э, одних и тех товаров, э, одних товаров на другие сопоставимого качества. Те, кто хочет себе купить Ламборджини или там э, сумочку Гуччи, их спокойно покупают, но просто платят, там, не знаю, насколько, на 10-15% больше, чем если бы не были санкции. Потому что и э, по отдельным товарам, и наоборот, платят дешевле, потому что все вывозят по-черному. И, э, ну, короче говоря, подавление российского импорта, мой тезис состоит в том, что это, ну, такая довольно бессмысленная развязанная мера и считать, что это основным острием санкционной политики, довольно странно. Все главные санкции в отношении России, они как раз сосредоточены тоже в отношении экспорта, я имею в виду главные по значению, по воздействию на экономику. В первую очередь связаны там, с запретом покупок российской нефти Евросоюзом, что приводит к значительным потерям на транспортировку и прочее. А, ну и там другим а, связанным вопросам, то есть газом, например, то есть тут я вообще не вот и с этим тезисом, который прозвучал, что типа в Беларуси подавляют экспорт, а в России импорт, но ну, я не согласен вот совершенно, да, ну, во-первых, никто в, такие, в такой логике не мыслит, а, а во-вторых, по факту, если говорить о каких-то значимых санкциях в отношении России, то все они связаны именно с экспортом, а импорт это все ерунда. Гэта быў Дмітрий Некрасаў, Владзімир, скажыце класка, на вашу думку, вось э, мікраскапічны эфект, кажуць, Некрасаў на Расею санкцыі зрабілі. А што ў сувязі з Беларусю? Ці гэтыя санкцыі нейкім чынам паўплывалі на магчымасць таксама вядзення вайны, на тое, што Беларусь у пэўным сэнсе спонсаруе гэтую вайну? Ну, <laughs> в каком-то смысле. Беларусь является фактически соагрессором. Огромное количество белорусских предприятий поставляет а, вооружение, оптику, А, те же самые блоки управления для межконтинентальных баллистических ракет. Это нужно как бы уже а, и признавать, что это все не, не что-то микроскопическое, а действительно очень внушительное. И в своем докладе аналитическом про воздействие санкций а, на тот же самый военпром белорусский мы четко показали, что увеличение стоимости конечного продукта, например, условно возьмем там, реактивный снаряд для РСЗО «Град», ввиду санкций, ввиду сложности поставки определенных деталей, оборудования, той же самой взрывчатки, сделали товар настолько дорогим, что а, Россия не захотела его выкупать по ранее оговоренным ценам. Плюс общее состояние российской экономики привело к тому, что Россия вообще в целом хотела выкупать его дешевле. И получилось так, что Лукашенко приходилось бы продавать эм, это там, тот или иной снаряд, там, реактивный снаряд э, себе в убыток. И поэтому, пока шли переговоры, пока там договаривались, линии стояли, боеприпасы не поставлялись в Беларусь. Э, было, если не ошибаюсь, на Минском подшипниковом заводе была такая инвестиционная программа, куда были вбухано, э, было вбухано огромное количество российских кредитных денег тоже по созданию линии производства Э, корпусов для артиллерийских снарядов, но в конечном итоге все это проходило уже во время введенных санкций, и э, проект э, так до конца и запущен не был. Так что, в принципе, в нашем докладе все это описано, мы его презентовали в Риге, мы общались со всеми нашими европейскими партнерами. Эффект от санкций, как раз таки, если хотя бы брать Россию, Беларусь именно, то есть эффект есть. Но если говорить по поводу России, ну, значит, санкции делают, как говорит, говорят, хорошие русские, санкции только укрепляют, да, то есть Россию, что же снимать эти санкции, это вообще не проблема ни для кого. Я таксама нагадаю нашим гледачам, што мы працуем і жывым эфіры, гэта вынікі тыдня праграмы Пксвабоды, з намі Владзімир Жыгар на сувязі э, прамой. Уладзімир, але калі глядзець все-таки цынічна, ці атрымліваецца так, што зараз санкцыі здымаюць рэжым лукашэнкі навучыўся ўжо абыходзіць або санкцыі або імпартазамяшчэння ажыццяўляць і па вялікім рун рахунку гэта сапраўды ну нейкім сэнсе ўзмацніла гэты рэжым ну смотрите обход санкций а, нельзя сказать что они достигли того чего они хотели потому что если бы не достигли того входа санкций то они бы в общем то и не ставили санкции всегда то есть во главу угла любых переговоров потому что проблемы есть. Нет локализации стопроцентной всего, что происходит. Возьмите там любой там БПЛА, либо там артиллерийский снаряд, либо прицел. Нет стопроцентной локализации на территории Беларуси. Что-то нужно всегда покупать. И это что-то, попадая под санкции, даже Китай не всегда хочет работать с Беларусью, потому что считает это опасным для себя и в целом считает Беларусь ну, по некоторым направлениям достаточно токсичной страной. И поэтому э, санкции, конечно, можно, в принципе, вот повторюсь, Кремний Л, да, то есть вот не так давно прилетели ракеты Штурм Shadow, и они сделали свое дело. Точно такие же предприятия есть на территории Беларуси. Что можно делать с этими предприятиями? Ну, можно Storm Shadow, а можно, например, санкции. Ну, мы выбираем, естественно, санкции, и это, можно сказать, единственный какой-то механизм, давление на систему. Причем очень часто, очень многие так называемые эксперты говорят о том, что, например, санкции толкают Беларусь в лапы Кремля. Но это абсолютная ложь, потому что, как оказалось, да, то есть есть банально причинно-следственная связь. Якобы причиной э, взаимодействия Беларуси и России являются санкции. Но это немножко неправда, скажем так, потому что сперва режим Лукашенко начинает работать на российский военпром, Э, белорусские предприятия начинают быть э, задействованы в выполнении государственного оборонного заказа. Потом мы находим эти документы, предоставляем нашим партнерам, и только потом вводятся санкции, а не наоборот, как это пытаются везде преподнести. Э, сказать, что режим Лукашенко стал от этого сильнее, ну, знаете, если после стольких, конечно, хотелось бы, чтобы санкций было, безусловно, больше – и необходимо над этим работать, но в целом ситуация сейчас даже такова, что вот после шести часов необходимо было Лукашенко придумать идею, да, выключать свет. Это что же нет хорошей жизни. І скажыце апошняе ці зараз на вашу думку нейкая прастора засталася вось супрацоўніцтва з ЗША па ўвядзенні нейкіх новых санкцый супраць рэжыму лукашэнкі калі ідзе адваротны працэс никакой скажем так никаких действительно какой-то работы с Соединенными Штатами по поводу новых санкций нет. Тут мы видим ситуацию, которая, в принципе, и так о многом говорит. Дякую, великий Владимир. Я нагадаю, что моим гостем э, был Владимир Жигар, представник организации Белпол. Дякую, великий Владимир. Дякую. Мы працягваем нашае выданне, нагадаю, для вас у празе працую я, Дмітрый Гурневіч, у прамым эфіры з пік свабоды мы падсумоўваем галоўныя падзеі тыдня. Паколькі мы працуем жывым эфіры, калі ласка пішыце ваш заўвагі, ваш пытанні ў чат на Ютубе. Стаўце, калі ласка, падабайкі гэтай трансляцыі, падпісвайцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі, будьзьце разам з намі. Мы пераходзім да чарговай тэмы гучаць крытычныя меркаванні, што адмена э, санкцый гэта крок насустрач э, пуціну напярэдадні адмены санкцыі супраць э, рассеі пра гэта мы ўжо гаварылі з владимиром жыгарам у эфіры нашай праграмы а мы зараз хочам пагаварыць яшчэ і пра тое ці у гэтым працэсе мае некае значэнне дэмакратычная пазіцыя беларусі ці чуе адміністрацыя трампа голас беларускай грамадзянскай супольнасці у ці дэмакратычныя сілы неяк уплываюць на гэтыя вызваленні палітвязняў і якая іх цяпер роля і задача калі вашынгтон і менск кажуць пра паляпшэнне адносін і кантактуюць напрамую пра гэту я паразмаўляю з кіраўніком агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва валерам кавалеўскім вітаю вас добрый день спадар валера спачатку на пачатку скажыце на вашу думку чаму сталася магчымым увогуле вызваленне такой вялікай колькасці людзей якую мы бачылі учора дзвесце пятьдесят чалавек ну гэта відавочна што гэта вынік э, актыўнай дыпламатыя э, таго э, той палітыкі той таго падыхода якія занялі злучаныя штаты датычна праблемы палітвязня ў беларусі яны перайшлі ад таго каб размаўляць пра праблему пра расказваць пра то якія яны салідарныя з палітвязнямі да практычных дзеянняў і менавіта ў гэты момант у Э, пачаўся эфект ад такой працы гэта э, да пытання да таго што яшчэ два гады таму казалася пра тое што вызваленне палітвязня немагчыма лукашенко нікого не будзе вызваляць і гэтая размова працягвалася да таго моманту пакуль злучаныя штаты не пачалі працаваць над гэтым чаму гэта важна зрабіць такую выснову таму што зараз сёння такія самыя размовы вядуцца пра тое што лукашенко не спыніць рэпрэсіі ў беларусі але тут адваротнае пытанне а хто-небудзь займаўся пытаннем спынення рэпрэсій ці не ці гэтая праблема па-ранейшаму застаецца проста прадметам для абмеркавання але не для практычных дзеянняў То бок можна сказаць, што адміністрацыя Дональда Трампа аказалася больш эфектыўнай у гэтым пытанні, чым адміністрацыя Джо байдена. Ну, я б не, не праводзіў такія паралелі, таму што сам перамоўны працэс паміж злучанымі штатамі і мінскам пачаўся менавіта пры адміністрацыі байдена. Ужо тады было зразумела, што вырашэнне праблемы з палітвязямі Беларусі патрабуе практычных дзеянняў болей зато былі э, вельмі сур'ёзная кампанія ад грамадзянскай супольнасці ад э, праваабаронцаў якія казалі гэта тэрміновая задача нам трэба рабіць нешта над гэтым э, для вырашэння гэтай праблемы з палітвязнямі таму што людзі гінуць у турме людзі губляюць здароўе было дастаткова інфармацыі з турам пра тое у якіх у якіх умовах знаходзяцца палітвязні як да іх ставяцца і Ну і таму эта кампанія яна дасягнула свайго эфекту менавіта са злучанымі штатамі, якія вырашылі падтрымаць, якія вырашылі пайсці вось гэтым шляхам, але самая размова сам перамоўны працэс пачаўся пры байдане да таго моманту калі трамп прыйшоў ужо да ўлады гэты механізм размоваў паміж мінскам і вашынтонам ён ужо быў досыць добра адпрацаваны і калі толькі прыйшла адміністрацыя трампа то яны таксама прынялі такое прынцыповае рашэнне што мы працягваем гэту працу мы выходзім ужо ў практычнае поле ну і з цягам часу мы пабачылі новае вызваленне і пабачылі пераход яго ўжо публічную прастору калі бакі дасягнулі пэўнага ўзроўню ўзаемнага даверу што яны могуць э, не толькі дамаўляцца могуць разлічваць на тое што гэтыя дамоўнасці будуць выконвацца тады чаму яны пры байдане не выходзілі палітвязні ну таму што перамовы пачаліся толькі летом двадцать четверт -го года ўжо праз чатыры месяцы байден прайграў гэтыя выбары ўжо было не да таго ну гэта пра тое што такія перамоўныя працэсы досыць адчувальныя складаныя як найбуйнейшая дэмакратія ў свеце злучаныя штаты і як дыктатура лукашенко ну, трэба час для таго каб адзін аднаго зразумець прымацаць нейкія варыянты вырашэння праблем дамовіцца пра штосьці э, это просто займае час але тым не менш зараз мы бачым што гэты эфект э, ён становіцца ўсё больш і больш заўважным усё больш больш сур'ёзным ўжо э, на сённяшні дзень больш за 800 чалавек вызваленыя з беларускіх шурмаў гэта сур'ёзны вынік амаль 500 з іх гэта тыя людзі якія вызваленыя менавіта наўпрост праз намагання амерыканцы Менавіта вы кажаце пра намаганні амерыканцаў пра э, супрацоўніцтва дыпламатаў, а ці ўдзельнічае ў гэтым працэсе і ці мае нейкі ўплыў на гэты працэс э, беларуская апазіцыя дэмакратычнай сілы? Уплыў, канешне, не, у тым сэнсе, што няма наўпроставага ўдзелу ў гэтай кансультацыях. Амерыканцы не прыходзяць да беларускіх дэмакратычных сіл ці грамадзянскай супольнасцю за нейкімі падказкамі, парадамі, гэта тое што можна рабіць ініцыятыўна тут злучаныя штаты застаюцца адкрытымі да размовы то бок і наша кааліцыя за вызваленне палітвязняў у беларусі таксама мае магчымасць сустракацца з удзельніка перамоўнага працэсу інфармаваць іх пра сітуацыю беларусі даваць ім нейкія свае рэкамендацыі парады падказкі Ну, але то, то якімі яны будуць карыстацца ў выніку ў гэтым перамоўным працэсе гэта конечно залежыць выключна ад іх і вельмі правільна тое што гэты працэс выбудоўваецца менавіта паміж дзяржавамі бо ўсё ж такі тут іншая ступень адказнасці і размаўляць трэба з тымі людзьмі і з тымі структурамі якія могуць прымаць адпаведныя рашэнні тут трэці бок будзе абсалютна лішні менавіта ў гэтым працэсе калі два бакі ўжо дамовіліся і навучыліся размаўляць адзін з адным Ну, Дзяніс Кучынскі дарацца Светлана Ціхановская учора ў прямым эфіры э, нашай трансляцыі таксама рады свабоды звільні гавару пра тое, што Джон Кол размаўляў з ім за дзень да гэтага вызвалення, бо Джон Кол быў у вільні. Э, Пазней ён сказаў, што фактычна амерыканцы ў ну, пастаянным кантакце з офісам Ціхановскай па гэтым пытанні, дык тады навошта гэтыя на вашу думку кантакты, што яны могуць абмяркоўваць там? мне цікава навошта дзяней спучынскі пра гэта расказвае усім і кожнаму і пасля каб магчыма для того каб пасля атрымаць ад джона коула публічныя заявы пра тое што ён размаўляе з прэзідэнтамі то бок беларусі і злучаных штатаў это цытата і ніхто на яго не мае ніякага ўплыву магчыма дзенісу пучынскаму падабаецца калі яго так прыніжаюць публічна раз за разам але мы бачым якая эвалюцыя была ў офіса і ў кабінета датычна амерыканскага трека што на пачатку яны катэгарычна былі супраць яны былі ў роспачы э, разгубленыя што з гэтым рабіць бо все ж таки тая формула якую выкарыстоўваюць амерыканцы ў вызваленні палітвязня ў беларусі яна на вопрос супярэчыць той стратэгіі на якой настайвае да гэта часу офіс і кабінет на гэта ізаляцыя гэта ціск гэта непрызнанне адно і тое што трэба размаўляць з беларускімі дыпламатамі на палітычным узроўні гэта ўжо разбурэнне ізаляцыі тое што трэба ехаць да лукашэнкі паціскаць ему руку і дамаўляцца пра вызваленне людзей гэта ўжо э, абнуляе гэтая палітыку непрызнання тое што трэба прыносіць за стол перамоваў нейкія рычагі канкрэтныя э, для того каб дасягаць дамоўленасці каб людзі выходзілі то бок зняцце існых санкцый не ваенных санкцый гэта трэці э, элемент гэтай стратэгіі які таксама разбураны цалкам і але ўсе гэтыя элементы яны абсалютна неабходныя для таго каб дамагацца выніку каб людзі выходзілі на свабоду і калі я чую ад офіса на сённяшні дзень ужо такія браўурныя заявы про тое што гэта мы ўсё прыдумалі гэта мы шукалі гэтых людзей перамоўшчыкаў каб яны дасягнулі выніку э, каб вызвалялі людзей і мы цалкам падтрымліваем гэтую палітыку бо, бо гэта ўсё фактычна была наша ідэя ну даруйце я думаю что тут любые э, не толькі журналіст а і э, звычайны абывацель можа правесці нейкія паралелі і сказаць дзе тут правда дзе тут просто выдумка фантазія і спроба нацягнуць э, нейкую сітуацыю прысабечыць просто ты вынікі якія гэтым э, людзям не прыналежаць ніяк а хто на вашу думку складае спісы э, гэтых палітвязняў которые вызваляюцца хто падсоўвае амерыканцам гэтыя імёны ўсё ж такі яны не павінны іх асабіста ведаць гэтых людзей і у тым ліку я вот просто пералічу што падчас вызвалення кожны з, з гэтага раунду вызвалення там все ж таки прадстаўнікі офісу яны знаходзіліся там у амерыканскай амбасадзе ў вільні яны ўдзельнічалі ну, каментавалі да удзельнічаць каментаваць стаяць на мяжы э, там стаяць літоўскія дыпламаты якія выступаюць супраць э, вызвалення супраць э, не, не, не супраць вызвалення а супраць того каб размаўляць з рэжымам лукашэнкі ну ну ўсё ж такі давайте мы будзем казаць ёсць перамоўны працэс а ёсць вельмі вельмі шмат людзей якія ходзяць навокал і расказваюць пра тое якое дачыненне да перамоўнага працэса яны маюць уплываюць на яго гэтак далей спісы якімі карыстаюцца амерыканцы гэта спісы праваабарончыя цэнтра вясна гэта скажем так это тыя спісы да якіх ёсць давер яны супрацоўнічаюць з гэтымі арганізацыямі для того каб зразумець хто на сённяшні дзень прызнаны палітвязням над кім трэба працаваць нас таксама у нашай кааліцыі была сустрэча з перамоўшчыкамі у тым ліку з коулам у вашынтоне некалькі тыдняў таму і э, абярковаліся гэтае пытанне але гэта не павінна быць э, нейкім прадметам для публічнага абмеркавання там абсосвання там ці та што што насамрэч паўплывае на кола конечно на кола ўплывае выключна той мандат так, які ён атрымаў ад свайго прэзідэнта і ён абмяркоўвае гэты пытанне менавіта з лукашенко так ёсць розныя спісы ёсць спіс вясны гэта самы агульны спіс ёсць гуманітарныя спісы это тыя людзі якія ўнаходзяцца ва ўразлівым становішчы ёсць спісы культурных дзеячаў журналістаў праваабаронцаў і гэтак далей часам яны пераклікаюцца часам ім накладваюцца адно на одно, на одно але гэтыя спісы і кожнае гэтае імя э, імя абмяркоўваецца амерыканцамі з мінскам і ўрэшце рэшт рашэнне аб тым хто будзе выходзіць прымае сам лукашенко э, менавіта ён з'яўляецца апошняй асобай якая ставіць э, свой подпіс под гэтымі спісамі там няма кучынская там няма франакавячоркі там няма светлана ціхановская якія суправаджалі б гэты працэс таму давайте будзем рэалістамі і будзем адсекаць гэтыя фантазіі раз і на заўсёды просто людзі якія спрабуюць э, ну пэўным чынам прысабечыць зарабіць сабе некія палітычныя ачкі на гэтай справе менавіта таму кааліцыя за вызваленне палітвязня настойвае на тым каб гэты працэс заставаўся гуманітарным дэпалітызаваным каб палітыкі не лезлі ў гэтую справу таму што яны заўсёды будуць спрабаваць ну нейкім чынам залезці ў гэты працэс надзець яго на сябе і зрабіць выгляд што нібыта яны штосьці некае дачыненне да гэта амаль mm -hmm. я лічу што трэба тут э, меды таксама быць асцярожнымі з тым што яны э, даюць сказаць сваім суразмоўцам у эфіры ну это просто піар на сваю власную карысць не на карысць справе mm Валер, вы таксама сустракаецеся з замежнымі дыпламатамі, палітыкамі, вы шырока пра гэта пішаце ў вашых сацыяльных сетках, не толькі вы, а таксама людзі, которые з вамі ў рознай сталіцы падарожнічаюць, а тады які плён ад гэтых сустрэч, калі, напрыклад, вы сустракаецеся ў еўрапейскім звязе з рознымі палітыкамі, а Еўропа ўвогуле не ўдзельнічае ў гэтым працэсе вызвалення, дык навошта тады сустракацца з імі, або пераконнуць, або тады інакш скажаце, а які вынік з гэтага? Да, сапраўды э, добрае пытанне э, мы сустракаемся не толькі з еўрапейцамі з амерыканцамі мы лічым крайне неабходным падтрымваць гэту зацікаўленасць каб амерыканцы адчувалі што э, іх намаганні яны апраўданыя што яны запатрабаваныя што яны падтрымліваюцца таксама грамадзянскай супольнасцю не толькі палітвязнямі не толькі іх роднымі што тычыцца наших поездок по Европе, по европейских столицах, то на сегодняшний день Европа займает пассивную позицию, они назирают э, за этими намаганиями Злученных Штатов, але яны пока что не включились в практичную справу. Яны фактично аутсорсили это, делегировали это Злученным Штатам, так, пассивно, конечно, але робяць выгляд нібыта гэта не еўрапейскі крызіс а амерыканскі крызіс беларусь ж такі еўрапейская краіна а не краіна амерыканскай кантыненту Таму для нас вельмі важная задача ўсё ж таки падштурхнуць матываваць еўрапейскія краіны того каб яны ўступалі ў гэты працэс каб яны рабілі ты практычныя намаганні то бо калі мы хочам каб людзі як мага хутчэй выходзілі з турмаў і тым больш каб рэпрэсіі ў нашай краіне спыняліся вельмі важна каб еўрапейскія краіны таксама далучаліся да гэтага працэсу і тое што мы бачым на сённяшні дзень у публічнай прасторы пра што гаворыць і у сам офіс яны гавораць э, злучаныя штаты працягваецца рабіць што вы робіце але еўрапейскі звяз мусіць гэта не рабіць э, не рабіце не далучайцеся не, не далучайцеся да практычнай працы ваша справа гэта дамагчыся сістэмных зменаў у беларусі ніхто не ведае якім чынам э, ну найхутчэй гэта можа быць ідэя кшталт нацыянальная дыалога які павінен прайсці паміж офісам кабінетам і мінскам з другого боку без удзелу лукашэнку карацей тут вельмі шмат супярэчнасцяў якія на накідалі просто в одну кучу офісныя супрацоўнікі без разумення того што можа спрацаваць а што не можа спрацаваць задача нашай кааліцыі дамагчыся таго каб еўрапейцы паглядзелі на сітуацыю беларусі не на як нейкую немагчымасць гэта немагчыма вырашаць тыя ці іншыя пытанні крызіса а як на тое месца дзе рашэнні крызіса магчымыя але для гэтага трэба займацца гэтым а не толькі размаўляць пра гэтыя праблемы не толькі расказваць пра каштоўнасці пра нормы пра прынцыпы дэмакратыі трэба заказваць рукавы і займацца гэтай справай і это тое да чаго штурхае мы і это тое ад чаго штурхае офіс якія настойваюць на тым што пазіцыю захаду трэба раскалоць па беларусі каб злучаныя штаты э, займаліся свой справай ну а тым часам еўрапейскі вяз э, ніякай справа не займаўся а ці канфліктныя галасы внутры апозіцыі па гэтым пытанні які зараз вы агучылі так ну напрыклад па пазіцыі развязу таму што офісы па кабінет яны заклікаюць захоўваць сапраўды санкцыі каб э, дэмакратычныя змены адбыліся больш грунтоўна не проста вызваленне а ЗША нібыта проста вызваляюць ці гэта не шкодзіць гэтаму працэсу то што вы гаворыце рознымі галасамі внутры апозіцыях значна больш не толькі вы офіс напрыклад А, так безумоўна гэта заўважаецца і мы пра гэта адкрыта размаўляем нам задаюць пытанні нас удакладняюць як гэта суадносіцца з іншымі галасамі тут у нас ёсць заўсёды магчымасць для адкрытай шчырай размовы мы паказваем на тое што мы мы не выступаем за палітычныя інтарэсы канкрэтных лідараў ці гэта лукашенко ці гэта светлана ціхановская абодва палітыкі абодва спрабуюць нейкім чынам адстаяць свае палітычныя інтарэсы захаваць свой статус захаваць там нейкія рэшткі ўлады ці ці ўплыву наша задача думаць пра людзей і гэта тычыцца калі мы кажам пра палізняволеных это канкрэтных індывідуумаў канкрэтных людзей ці калі рэпрэсіі гэта таксама пра людзей але калі мы кажам ужо пра сістэмныя змены мы гаворым пра інтарэсы грамадства пра тое што што сёння баліць людзям куды хацела прыйсці беларусь менавіта э, беларусы самыя якія які там ёсць тренды э, у самой краіне э, про гэта не размаўляюць у еўропе про гэта не размаўляюць у брусселі калі туды прыязджае раз за разам высокопоставленая дэлегацыя з варшавы з вільнюса але ў іх ніколі няма нават спробы праінфармаваць про тое што насамрэч адбываецца ў беларусі які ёсць пагрозы для беларускага суверэнітэта і што для гэтага трэба зрабіць За мінула некалькі гадоў Брусель абмяркоўваецца беларус толькі ў адным разрэзе, якія новыя санкцыі за вайну можна ўвесці на нашу краіну. Але не абмяркоўваецца, напрыклад, пагроза суверэнітэту незалежнасці беларусі. Это проста тэма не існуе. Ніхто там не ведае чаго хоча ну, Святлана ціхановская гэта гаворыць, она все-таки агучвае дастаткова адкрыцця тэлеграм-канал, каб убачыць або твиттер X на розных я... мовах нет э, я, я могу шчыра сказаць проаналізуйце вельмі добра што написано ў телеграм-канале светлана цікановскай я твиттер аккаунце там нічого не гаворыцца про то якія рашэнні брусель можа прыняць дзеля того каб сапраўды уплываць станоўча на сітуацыю беларусі ужо некалькі гадоў брусселі не прымаецца ніякіх рашэнняў якія маглі б сапраўды спрыяць вырашэнню крыса беларусі у нас вельмі мало часу скажыце якія вы прапанавалі б мы кажам пра тое што еўрапейскі звяз павінен на сённяшні дзень займацца практычнай справай пачынаць гэты дыялог з мінском дыялог у гэтым сэнсе становіцца інструментам уплыву э, тым э, э, то неабходнай то неабходнай прыступе дзеля таго каб выяўляць праблемы абмяркоўваць гэта праблемы і думаць пра тое як іх вырашаць тое самае тычыцца і санкцыі мы не кажам пра тое што трэба здымаць санкцыі з беларусі мы кажам пра тое што трэба выкарыстоўваць існыя санкцыі дзеля таго каб дамагацца станоўчых рашэнняў рэжыма па вострых для нас праблемах.му еўрапейскі звяз гэты дыялог не праводзіць, калі вы з аднаго кажаце, што і прынцыпе і офіс яны не слухаюць, што яны вядуць самастойную палітыку Брусселі, тады чаму яны это не праводзяць? Я не кажу, што яны не слухаюць уплыў канешне это ўплыў для іх вельмі зручная пазіцыя і прапанова офіса бо ён прапануе нічога больш не рабіць захоўваць сітуацыю такую якую ёсць замест таго каб меркаваць і правесці складаную працу па ацэнцы сітуацыі выпрацоўцы новай стратэгіі яе перакаліброўцы падстройванню да новага кантэкста і прыняцці новых нейкіх дзеянняў офіс кажа нічога не трэба рабіць пакідвайце пакідайце все як ёсць гэта працуе выдатна але мы бачым што это ніяк не працуе няма ніякага прагрэсу ёсць рэальны рэгрэс у параўнанні двадца года беларусь вельмі шмат страціла і працяглая рухацца у у неправільным кірунге і толькі амерыканскія намаганні на сённяшні дзень паказваюць што ёсць магчымасць вырашаць праблемныя пытанні але зноў жа офіс утрымлівае еўропу ад таго каб э, рабіць штосьці больш рэальна а ці не будзе вынікам усяго гэтага што дэмакратычныя сілы ў прынцыпе застануцца па-за гульнёй калі ўжо зараз вашынтон з менскам наўпрост размаўляе і прынцыпе ім пасярэднікі ды не патрэбныя ні вы ні офіса цікановска ні іншае пытанне не ў тым каб э, захаваць дэмакратычны рух э, нібыта гэта некая мэта і некая стратэгічная мэта захаваць дэмакратычны рух нашашая мэта вырашыць крызіс у беларусі дэмакратычны рух павінен кончыць сваё існаванне і вярнуцца ў Беларусь у бяспечную прастору і працаваць там у межах беларусі ніколі у двадцатым годзе не было задачы заснаваць нейкі дэмакратычны рух па-за межамі краіны каб ён назаўсёды там заставаўся по, по мадэлі бнр 2018 года. Нашая задача вырашыць крызіс у Беларусі, вярнуцца дадому і працягнуць гэтую працу ўжо ў нацыянальных межах. Я пра гэта таксама так, так казаю прадстаўнікам офіса, што у дэмакратычнай руху і ў кожнай гэтай палітычнай структуры павінен быць дзень, калі яны скончаць сваё існаванне, таму што яны скончылі сваю працу на сённяшні дзень такой задачы я не бачу ну, на сённяшні дзень я бачу што офіс кабінет іншыя зацікаўлены ў тым каб працягнуць сваю бясконца існаванне але невядома для якіх мэтаў ці яны вырашаюць нейкія задачы ці проста вырашаюць задачу самазахавання Дякую вялікі валер у нас 20 секунд таму трэба развітацца гэта быў валеры кавалеўскі з агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва а для вас у празе працаваў я дмітрий гурневіч дзякуй за тое што былі з намі бывайце і заставайцеся са свабодай Вы слухали подкаст «Свободы». Усе наши подкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podкаст и YouTube, а так само на сайте свобода.орг. кропка